illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริง ทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย read and presented by Venerable พระภัยบูรณ์อภิปุณโน from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดย ท่านพระอาจารย์ภัยบูรณ์อภิปุณโนวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี มีในสมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาค ประทับอยู่ณที่ภูเขาคิจกูดในเขตพระนครราชกฤห์ On one occasion, the blessed one was dwelling at Rajagaha on the Mount Venture Peak. ในที่นั้นได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลาย สังสารวัตนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกั้น มีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ ท่องเที่ยวไปมาอยู่ ที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏ Then the blessed one said to the pickles, Pickles, this samsara is without discoverable beginning. A first point is not discerned of beings roaming and wandering on, hindered by ignorance and fettered by craving ภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้ว ภูเขาเวบุลานี้ได้ชื่อว่าปาจีนวังสะ ก็สมัยนั้นแล ได้มีหมู่มนุษย์ชื่อว่าติวรา ก็หมู่มนุษย์ชื่อติวรานี้มีอายุประมาณสี่หมื่นปี บมูมนุติวราขึ้นภูเขาปาจีนบังสะเป็นเวลาสี่วัน ลงก็เป็นเวลาสี่วัน สมัยนั้น พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธะพระนามว่ากะกุสันทะเสด็จอุบัติขึ้นในโลก พระผู้มีพระภาคกะกุสันทะนั้นมีสาวกคู่หนึ่ง เป็นคู่เลิศเป็นคู่เจริญเ ชื่อวิทูระและสันชีวะ ผู้เธอทั้งหลายจงดูเถิด ชื่อแห่งภูเขานี้นั้น ก็อันตรธานไปแล้ว มนุษย์เหล่านั้นก็ทำกาละแล้ว พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ก็ปรินิพานแล้ว สังการทั้งหลายไม่เที่ยง เช่นนี้เอง สังการทั้งหลายไม่ยั่งยืนอย่างนี้เอง สังการทั้งหลาย เป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้ เช่นนี้เอง เพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังการทั้งปวง พอเพื่อจะคลายกำหนัด พอเพื่อจะหลุดพ้น In the past, p i c e s the Mount Vepula was called Pashinavamsa, and at the time, these people were called Tivaras. The lifespan of Tivaras was 40,000 years. They could climb Mount Pajinabamsa in four days, and descend in four days. At that time, the blessed one, Gaku Santa, an arahant, a perfectly enlightened one, has arisen in the world. His two chief disciples, were named Vidura and Sanjiva, an excellent pair. See, because that name of this mountain has disappeared. Those people have died, and the blessed one has attained final nibbana. So impermanent are formations, so unstable, so unreliable. It is enough equals, to experience revulsion towards all formations, enough to become dispassionate towards them, enough to be liberated from them. ภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้วในการก่อน ภูเขาเวปุลานี้แหละ มีชื่อว่าวงกฏก็ในสมัยนั้น มูมนุษย์ชื่อว่าโรหิตัจจะ หมู่มนุษย์โรหิตาสะนี้มีอายุประมาณสามหมื่นปี ขึ้นเขาวงกฏเป็นเวลาสามวัน ลงก็เป็นเวลาสามวัน สมัยนั้นพระผู้มีพระภาค อรันตสัมมาสัมพุทธะสมพระนามว่าโกนาคามนะ เสด็จอุบัติขึ้นในโลก พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น มีสาวกคู่หนึ่ง เป็นคู่เลิศ คู่เจริญ ชื่อพิยโยสะและอุตระพวกเธอทั้งหลายจงดูเถิด ชื่อแห่งภูเขานี้ก็อันตรธานไปแล้ว มนุษย์เหล่านั้นก็ทำกาลาไปแล้ว และพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ก็ปรินิพานแล้ว สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้เอง สังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนเช่นนี้เอง สังขารทั้งหลาย เป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้ อย่างนี้เอง เพียงเท่านี้ก็พอแล้ว เพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวง พอเพื่อจะคลายกำหนัด พอเพื่อจะหลุดพ้น Because at another time in the past the Mount Vepula was called Wangkaka and at that time these people will call Rohitatsa. The lifespan of the Rohitatsas was 30,000 years. They could climb Mount Vangaka in three days and descend in three days. At that time, the blessed one, Gona Kamana, an Arahant, a perfectly enlightened one, had arisen in the world. His two chief disciples were named Biyosa and Uttara, an excellent pair. See, because the name of this mountain has disappeared. Those people have died, and that blessed one was attained final nibbana. So impermanent are formations, because so unstable, so unreliable It is enough to experience revulsion towards all formations, enough to become dispassionate towards them, enough to be liberated from them พิสุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วในการก่อนภูเขาเวปุลานี้แหละ ชื่อว่าสุปัสสะก็ในสมัยนั้น มีหมู่มนุษย์ชื่อสุปิยา มูมนุษย์ชื่อสุปิยานี้ มีอายุประมาณสองหมื่นปีหมู่มนุษย์สุปิยานี้ขึ้นภูเขาสุปัสสะเป็นเวลาสองวัน ลงก็เป็นเวลาสองวัน สมัยนั้นมีพระผู้มีพระภาคอรันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่ากัสปะ เสด็จอุบัติขึ้นในโลก พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น มีสาวกคู่หนึ่ง เป็นคู่เลิศ เป็นคู่เจริญ ชื่อติดสะ และบารัตวาจาผู้เธอทั้งหลายจงดูเถิด ชื่อแห่งภูเขานี้นั้น ก็อันตรธานไปแล้ว มูมนุษย์ เหล่านั้นก็ทำกาลาไปแล้ว และพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ก็ปรินิพานแล้ว สังการทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้เอง สังการทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้เอง สังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนเช่นนี้เอง สังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้ อย่างนี้เอง เพียงเท่านี้ก็พอแล้ว เพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวง พอเพื่อจะคลายกำหนัด พอ เพื่อจะหลุดพ้น Because at still another time in the past, this Mount Vepula was called Supasa. And that time, these people were called Supiyas, and the lifespan of the Supiyas was twenty thousand years. They could climb up Mount Supasa in two days, and descend in two days. At the time, the blessed one, Kasapa, and Arahan, a perfectly enlightened one, had arisen in the world. His two chief disciples were named Tissa and Devaja, an excellent pair. See, because that name of this mountain has disappeared, those people have died, and that blessed one has attained final nibbana. So impermanent of formations, so unstable, so unreliable. It is enough to experience revulsion towards all formations, enough to become dispassionate towards them, enough to be liberated from them. ภิกษุทั้งหลาย ก็ในบัดนี้มูมนุษย์ชื่อว่า มาคตะมูมนุษย์ชื่อมาคตานี้มีอายุน้อยนิดเดียว ผู้ใดมีอายุอยู่นาน ผู้นั้นก็อายุเพียงร้อยปี น้อยกว่าก็มี เกินกว่านั้นก็มีมูมนุษย์ชื่อมาคตะนี้ ขึ้นภูเขาเวปุละ เพียงครู่เดียว ลงก็เพียงครู่เดียว และในบัดนี้ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้ ก็เสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลก ก็เราแล มีสาวกคู่หนึ่ง เป็นคู่เลิศ เป็นคู่เจริญ ชื่อสารีบุตรและโมคลานะปิสุทั้งหลาย ชื่อแห่งภูเขานี้ก็จะอันตรธาน มูมนุษย์เหล่านี้ก็จะทำกาละ และเราก็จะปฏินิพพาน ภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้เอง สังขารทั้งหลาย เป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนเช่นนี้เอง สังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้ อย่างนี้เองเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวง พอเพื่อจะคลายกำหนัด พอเพื่อจะหลุดพ้น at pleasant pickles. This Mount Vepula is called Vepula, and at present these people are called magatans. The lifespan of the Magantas is short, limited, fleeting. One who lives long lives a hundred years, or a little more. The Magantas climb Mount Vepula in an hour, and descend in an hour. At present, I have arisen in the world an arahant, a perfectly enlightened one. My two chief disciples are named Sariputta and Mokalana, an excellent pair. There will come a time, because when the name of this mountain will have disappeared when these people will have died, and I will have attained final nibbana. So impermanent are formations, so unstable, so unreliable. It is enough to experience revulsion towards all formations, enough to become dispassionate towards them, enough to be liberated from them. เมื่อจบพุทธธรรมรัตนี้แล้ว ได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่า ปาจีนวังสะบรรพศของหมู่มนุษย์ชื่อติวระ วงกฎบรรพศของหมู่มนุษย์ ชื่อโรหิตัสสะ สุปัสสะบรรพศของหมู่มนุษย์ ชื่อสุปิยา และเวปุลาบรรพศของหมู่มนุษย์ชื่อมาคทะ สังขารทั้งหลาย ไม่เที่ยงหนอ มีอันเกิดขึ้นแล้ว เสื่อมไปเป็นธรรมดา ครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป ความที่สังขารเหล่านั้นสงบระงับไปเป็นสุข ดังนี้ and this is what the blessed one said having said this he said further instances this was called Pajinna Vamsa by the Tivaras, and Vankaka by the Rohitasas, Supasa by the Supiya people, Vepula by the Maganta folk. Impermanent, alas, are formations. Their nature is to arise and vanish. Having arisen, they cease. Their abasement. is blissful ภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง สังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืน สังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้เพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะกลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะปล่อยวาง pickles. Conditioned phenomena are impermanent. Conditioned phenomena are unstable. Conditioned phenomena are unreliable. It is enough to become disenchanted with all conditioned phenomena, enough to become dispassionate toward them, enough to be liberated from them ภิกษุทั้งหลายขุนเขาสิเนรุ โดยยาว84,000โยชน์โดยกว้าง84,000โยชน์ยังลงในมหาสมุทร84,000โยชน์สูงขึ้นจากผิวพื้นสมุทร84,000โยชน์ p ิกุสส s s น n e the king of mountains is 84,000 yojanas in length and 84,000 yojanas in width. It is submerged 84,000 yojana in the great ocean, and rises up 84,000 yojanas above the great ocean. มีสมัยซึ่งล่วงไปหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปี หลายแสนปี ที่ฝนไม่ตกเลย เมื่อฝนไม่ตก ตลอดเวลาเท่านี้ป่าใหญ่ๆ อันประกอบด้วยพืชกามผูตกาม ไม้หยวกยาและหญ้าทั้งหลาย ย่อมเฉาเหี่ยวแห้ง มีอยู่ไม่ได้ นี้ฉันใด สังการทั้งหลายไม่เที่ยงฉันนั้น สังการทั้งหลาย ไม่ยั่งยืนฉันนั้น สังขารทั้งหลาย เป็นสิ่งที่บังอะไรไม่ได้ฉะนั้นเพียงท่านี้ก็พอแล้ว เพื่อจะเบื่อหน่ายในสังการทั้งปวง พอเพื่อจะกลายกำหนัดพอเพื่อจะปล่อยวาง There comes a time, because when rain does not fall for many years, for many hundreds of years, for many thousands of years, for many hundreds of thousands of years. When rain does not fall, seed, life, and vegetation, medicinal plants, grasses, and giant trees of the forest wither and dry up and no longer exist so impermanent are conditioned phenomena, so unstable, so unreliable. It is enough to become disenchanted with all conditioned phenomena, enough to become dispassionate toward them, enough to be liberated from them. ภิกษุทั้งหลายมีสมัยซึ่งในการบางครั้งบางคราว โดยการล่วงไป แห่งการนานไกลดวงอาทิตย์ดวงที่สอง ย่อมปรากฏเมื่อดวงอาทิตย์ ดวงที่สองปรากฏ แม่น้ำน้อย หนอง บึง ทั้งหมด ก็งวนแห้งไป ไม่มีอยู่ นี้ฉันใด สังการทั้งหลายไม่เที่ยงฉันนั้น สังการทั้งหลายไม่ยั่งยืนฉันนั้น สังการทั้งหลาย เป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้ ฉะนั้น เพียงเท่านี้ พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังการทั้งปวง พอเพื่อจะคลายกำหนัดพอ เพื่อจะปล่อยวาง There comes a time, Pico, after a long time, a second sun appears. With the appearance of the second sun, the small rivers and lakes dry up and evaporate and no longer exist. So impermanent are conditioned phenomena, so unstable, so unreliable. It is enough to become disenchanted with all conditioned phenomena, enough to become dispassionate toward them, enough to be liberated from them. มีสมัยซึ่งในการบางครั้งบางคราว โดยการล่วงไปแห่งการนานไกลดวงอาทิตย์ดวงที่สามย่อมปรากฏ เมื่อดวงอาทิตย์ดวงที่สามปรากฏ แม่น้ำสายใหญ่ๆเช่นแม่น้ำคงคายุมนาอาจิรวดี สรภู และมหานตที ทั้งหมดก็งวดแห้งไป ไม่มีอยู่ นี้ฉันใด สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงฉันนั้น สังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนฉันนั้น สังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้ฉะนั้น There comes a time when after a long time a third sun appears with the appearance of the third sun the great l i v e r s the Ganges the Yamuna the Ajaryavati, Sarapu, and Mahi, dry up, and evaporate, and no longer exist. So impermanent are conditioned phenomena, so unstable, so unreliable. ภิกษุทั้งหลาย มีสมัยซึ่งในการบางครั้งบางคราว โดยการล่วงไปแห่งการนานไกล ดวงอาทิตย์ดวงที่สี่ ย่อมปรากฏเมื่อดวงอาทิตย์ดวงที่สี่ปรากฏ ทะเลสาบทั้งหลาย อันเป็นที่เกิดแห่งแม่น้ำใหญ่ๆ เช่น แม่น้ำคงคายุมนาอาชิรวดีสารภูและหมานาที ทะเลสาบเหล่านั้นทั้งหมดก็งวด แห้งไป ไม่มีอยู่ นี้ฉันใด สังการทั้งหลายไม่เที่ยงฉันนั้น สังการทั้งหลาย ไม่ยั่งยืนฉะนั้น สังการทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้ฉะนั้น There comes a time when after a long time a fourth sun appears with the appearance of the fourth sun the great lakes from which those great rivers originate those great l a k e dry up and evaporate, and no longer exist. So impermanent are conditioned phenomena, so unstable, so unreliable. พิสุทธิ์หลายมีสมัย ซึ่งในการบางครั้งบางคราว โดยการล่วงไปแห่งการนานไกล ดวงอาทิตย์ดวงที่ห้าย่อมปรากฏ เมื่อดวงอาทิตย์ดวงที่ห้าปรากฏ น้ำในมหาสมุทร ที่ลึกร้อยโยชน์ ก็งวนลง น้ำในมหาสมุทรที่ลึกสองร้อยโยชน์มหาสมุทรที่ลึกแม้เจ็ดร้อยโยชน์ก็งวดลง เหลืออยู่เพียงชั่วเจ็ดต้นตาลก็มีงวดลงเหลืออยู่เพียงชั่วห้าต้นตาลงวดลงเหลืออยู่กระทั่งชั่วหนึ่งต้นตาลงวดลงเหลืออยู่เพียงชั่วเจ็ดบุรุษ งวดลงเหลืออยู่เพียงชั่วครึ่งบุรุษก็มีงวดลงเหลืออยู่เพียงแค่สะเอวเพียงแค่เข่า เพียงแค่ข้อเท้า กระทั่งเหลืออยู่ลึก เท่าน้ำในรอยเท้าโค ในที่นั้นนเช่นเดียวกับน้ำในรอยเท้าโคเมื่อฝนเม็ดใหญ่ เริ่มตกลงในฤดูศาสตร์ มาในที่นั้นนเพราะการปรากฏขึ้นแห่งดวงอาทิตย์ดวงที่ห้าน้ำในมหาสมุทร ไม่มีอยู่แม้สักว่าองคุลีเดียว นี้ฉันใดสังการทั้งหลายไม่เที่ยงฉันนั้น สังการทั้งหลายไม่ยั่งยืนฉันนั้น สังการทั้งหลาย เป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้ฉันนั้น เพียงเท่านี้ก็พอแล้ว เพื่อจะเบื่อหน่ายในสังการทั้งปวง พอแล้วเพื่อจะกลายกำหนัดพอแล้ว เพื่อจะปล่อยวาง There comes a time after a long time when a fifth sun appears with the appearance of the fifth sun the waters in the great ocean sink by a hundred yojanas two hundred three hundred up to seven hundred yojanas the water left in the great ocean stands at the height of seven palm trees, at the height of six palm trees, four, three, a mere palm tree. The water left in the great oceans stands at the height of seven fathoms, at the height of three fathoms, a fathom, half a fathom, up to the breast, up to the knees, up to the angles, just as in the autumn, when thick drops of rain are pouring down, the waters stand in the hoof prints of cattle here and there. So the waters left in the great ocean will stand here and there in pools the size of the hoof prints of cattle. With the appearance of the fifth sun, the water left in the great ocean is not enough even to reach the joints of one's fingers. So impermanent are conditioned phenomena, so unstable, so unreliable. ภิกษุทั้งหลายย่อมมีสมัย ดวงอาทิตย์ดวงที่6ย่อมปรากฏ พระความปรากฏ แห่งดวงอาทิตย์ดวงที่6พื้นแผ่นดินนี้ และกุนเขาเสนรุก็มีควันขึ้น ยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้น เปรียบเหมือนเตาเผาหม้อ อันไหนช่างหม้อสุมไฟแล้ว ย่อมมีควันขึ้นขโมง ยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้น นี้ฉันใด สังการทั้งหลาย ไม่เที่ยงฉะนั้น สังการทั้งหลายไม่ยั่งยืนฉะนนั้น สังการทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้ ฉะนั้น There come a time after a long time when the sixth sun appears with the appearance of the sixth sun the great earth and Sineru the king of mountains smoke, fume, and smolder, just as a potter's fire, when kindled, first smokes, fumes, and smolders. So the appearance of the sixth sun, the great earth, and Sineru, the king of mountains, smoke, fume, and smolder, so impermanent uh, condition. Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand. ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริง ทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย read and presented by Venerable พระภัยบูรณ์อภิปุณโน from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดย ท่านพระอาจารย์ภัยบูรณ์อภิปุณโนวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี